48956 fatvo. Savol: Er ayolini e'tikofdan man qilishga haqlimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ayol kishi erining iznisiz e'tikof o'tirishi joiz emas, chunki uning masjidda e'tikof o'tirishi erining haqlariga putur yetkazadi. Agar er ruxsat bersa, keyinchalik bu ruxsatidan qaytib, ayolni e'tikofdan chiqarib yuborishga haqli bo'ladi. Ibn Qudoma shunday deydi: Xotin erining ruxsatisiz etkof o'tira olmaydi. Agar er ruxsat bergach, ayol etkofni boshlaganidan so'ng uni etkofdan chiqarmoqchi bo'lsa, nafil etkof bo'lgan taqdirda bunga haqqi bor. Imom Shofiy ham shu so'zni ixtiyor qilganlar. Bor deyu ruxsat berilgan etkof nazr qilingan bo'lsa, er uni man etishga haqli emas, chunki etkof boshlanishi bilan farzga aylanadi va uni oxiriga yetkazish xuddi kishining ihrom bog'lab hajni ado etish kabi vojib bo'ladi. iqtibos ba'zi qisqartirishlar bilan tugadi. Mug'ni 4-mujallad 485-bet. Sunnatda erning o'z ruxsatisiz xotinini e'tikof o'tirishdan qaytarishi joiz ekaniga dalolat bor. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam e'tikof o'tirmoqchi bo'lsalar, bomdodni o'qib, keyin e'tikof joylariga kirib ketardilar. U zot buyurdilar, chodirlari tikildi. U zot Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirmoqchi edilar. Zaynab ham aytgan edi, unga ham chodir tikishdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning boshqa zavjalari ham o'zlariga chodir tikishni buyurishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bomdod namozini o'qib bo'lib qarasalar, bir nechta chodirlar turibdi. Shunda Uzot sallallohu alayhi va sallam "Albirro turidna?" u bilan yaxshilikni ko'zladilaringmi dedilar. Uzot buyurdilar, ularning chodirlari yig'ishtirib olindi. Uzot Ramazon oyidagi e'tikofni tark etdilar. so'ng Shavvolning birinchi 10 kunligida e'tikof o'tirdilar. Sahih Buxoriy 2033, Sahih Muslim 1173-hadis. Buxoriyning lafzida Hafsa Oyishadan kapa tikishga izn so'radi, u unga izn berdi deyilgan. Imom Navoiy aytadi: Qarasalar bir nechta chodirlar turibdi. Al-birro turidni bu bilan yaxshilikni ko'zladilaringmi dedilar. U zot buyurdilar, ularning chodirlari yig'ishtirib olindi. Qozi aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'zni ularning ishiga e'tiroz bildirib aytdilar. Vaholanki u zot sallallohu alayhi va sallam ba'zi ayollariga e'tikofga izn bergan edilar, Buxoriy rivoyat qilganidek. U aytadi: "U zotning inkor qilishlarining sababi ularning e'tikofda ixlos qilmaganlaridir. Balki u zotga rashklari tufayli yoki u zotning ularga rashklari tufayli u zotga yaqin bo'lishni istaganlaridan qo'rqqanlari sabablidir." U zot ularning masjidda doim bo'lishlarini xush ko'rmadilar. Zeroki u yerda odamlar yig'iladi, badaviylar va munofiqlar keladi. Ayollari esa o'z hojatlarini ravo qilish uchun kirib chiqishlariga to'g'ri keladi. Bu esa ularning obro'siga putur yetkazadi. Yoki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ularni o'z huzurlarida masjidda ko'rganlari sababli go'yo ular o'z uylarida ayollari bilan birga bo'lgandek holat yuzaga kelgan. Holbuki e'tikofdan asosiy maqsad ayollardan dunyoviy ishlardan va shunga o'xshash narsalardan uzoqlashishdir yoki ular o'z kapalari bilan masjidni toraytirib qo'yganlari uchun shunday bo'lgan. Bu hadisda ayollar uchun e'tikofning joizligiga dalil bor, chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ularga bunga ruxsat berganlar, ammo keyinroq muayyan bir sababga ko'ra man etganlar. Shuningdek, hadisda er o'z iznisiz xotinini e'tikofdan qaytarishga haqli ekaniga ham dalil mavjud. va bu borada barcha ulamolar yakdil fikrdadirlar. Endi agar er ruxsat bergan bo'lsa, keyinchalik buni man etishga haqqi bormi? Bu masalada ulamolar o'rtasida xilof bor. Shofiy, Ahmad va Davudning nazarida er uni man qilishga va nafl e'tikofdan chiqarib yuborishga haqlidir. Iqtibos tugadi. Ibn Munzir va boshqalar aytadilar. Hadisda ayol kishi eridan ruxsat so'ramay e'tikof o'tirmasligi kerakligi Bordiyo erining iznisiz e'tikof o'tirsa, er uni chiqarib yuborishga haqli ekani ko'rsatilgan. Hatto e'tikof erining ruxsati bilan bo'lgan taqdirda ham er fikridan qaytib, xotinini bundan man qilishga haqlidir. Hanafiylarga ko'ra, agar er ruxsat berib, keyin uni man qilsa gunohkor bo'ladi, ayol esa e'tikofdan tiyilishi lozim. Imom Malikning fikricha, er bunday huquqqa ega emas. Ammo bu hadis ushbu ikki mazhabning fikriga qarshi dalildir deyiladi. Sahih Buxoriy sharhi Fathul Boriydan iqtibos tugadi. Allohu alam.